Ադրբեջանի Կրակոցից հայոց բանակի զինծառայող է վիրավորվել։ Չափազանց գայուն տարածաշրջանում Իրանն ու Հայաստանն ունեն ընդհանուր նպատակ։ Քաշաթաղի շրջանում ավարտին են մոտենում ֆոթարքի աշխատանքները։ Կնշվի Հադրուտ քաղաքի վերածննդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման 25-րդ տարեդարձերը տեղի ունեցել Ասկերանի շրջանային վարչակազմի ղեկավարին կից խորհրդի հերթական նիստը։ Բուխարեստում հայկական օրեր են անցկացվել։ Իզմիրի հայերը 95 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ եկեղեցական արարողություն են կազմակերպելու։ Հայաստանի ներկայացուցիչը վերընտրվել է Եվրոպայի ժողովրդավար ուսանողների մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ։ Գերմանական վերջին ինքնաթիռը լքել է Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազան։ Ադրբեջանով է անցնում Աфghanստանից Եվրոպա թմրանյութերի փոխադրման տարանցիկ ուղին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի կրակոցից վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող շարքային ավակ սերժանտ Արմեն Մեխակի Նազլուխանյանը։ Այս մասին Armen Press-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Վիճակը միջին ծանրության է։ Նրան տեղափոխում են Երևան, ասել է նա։ Վիրավոր զինծառայողին Երևան են տեղափոխել Իջևանի բժշկական կենտրոնից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի երթմնակալության արարողության նպատակով Իրան կատարելի քայցի նախորդին հարցազրույց է տվել Իրանական հեղինակավոր Շարկ Օրաթերթին։ Սերժ Սարգսյանն իր խոսքում անդրադարձել է հայ-իրանական պատմական հարաբերություններին, բարձր գնահատելով բարեկամական կապերի ներկայիս մակարդակը, ինչպես նաև նախանշելով երկկողմ համագործակցության հերանեկարը։ Բարձր գնահատելով երկու երկրների կրոնների հետևորդների, քրիստոնյաների եւ մահմեդականների բազմադարյա արդյունավետ փոխգործակցությունը, հանրապետության ղեկավարը Իրան-Հայաստան հարաբերությունները որակել է որպես օրինակելի եւ առանձնահատուկ, ընդգծելով, որ հայերն ու իրանցիները որպես այս տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներ իրենց բարեկամությունը վաստակել են դարերի ընթացքում։ Անդրադառնալով ժամանակակից մարտահրավերներին նախագահն ընդգծել է, որ Չապազանց գայուն տարածաշրջանում Իրանն ու Հայաստանը ունեն ընդհանուր նպատակ. այն է ջանքեր գործադրել, որպեսզի տարածաշրջանում կայունություն եւ անվտանգություն հաստատվի։ Նշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահի երթման պաշտոնական արարողությունը կայանալու է օգոստոսի 5-ին, ավելի վաղ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից հայտնել էին, որ նախագահը մասնակցելու է Իրանի նորընտիր նախագահի երթման պաշտոնական արարողությանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանում ավարտին են մոտենում խոթարքի աշխատանքները։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը։ Քաշաթաղի տարածքում խոտնձի աշխատանքները գրեթե ավարտվել են, սակայն հակավորումն ու տեղափոխությունը շարունակվում է։ Տոնասարի խոթարքերում համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Գյուրեզյանն ասաց, որ արդեն 20 օր է ինչ զբաղված են այս կարևոր աշխատանքով եւ կուտակել են մոտ 2500 հակ խոտ։ Հավելեց, Համայնք ընդհանուր ունի 50 հեկտար խոտարդ, որից 20-ը գտնվում է գյուղի մոտակայքում եւ անտեղի խոտն արդեն անցվել, կապել ու տեղափոխվել է։ Տոնասարի բնակիչներն ընդհանուր ունեն 143 խոշոր եղջերավոր անասուն, որոնք տարվա ընթացքում մոտ 3 ամիս փակի տակ են մնում։ Ոստի անասնակերի կուտակումն անհրաժեշտություն է։ Խոտնձին անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ չունենալու պատճառով աշխատանքները ձգձգվում են բայց իրականանում։ Այս հարցում բնակության օժանդակում են հարևան Մշենիից։ Անդրանիկ Ուրեսյանն ասաց, ցկտում են երկու օրից ամբողջությամբ տեղափոխելքոտը, որ անցնեն այլ աշխատանքների։ Սոնասարին Արևան Օչանցի գյուղական համայնքում խոտնձե աշխատանքները դեռ ընթանում են։ Համայնքի ղեկավար Հունան Զեյնալյանն ասաց, հուլիսի ընթացքում արդեն 1500 հակ խոտ են կուտակել։ Գյուղում կան թամենը 56 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Խոտարքերը մոտ 25 հեկտար հիմնականում անտառների բացատներում են։ Ըստ Շրջակազմի աշխատակազմի գյուղվարչական տեղեկանքի հուլիսի 31-ի դրությամբ շրջանում ընդհանուր կուտակվել է 147510 հակ խոտ, 11500 հակ ծղոտ եւ 1490 տոննա սիլոց։ Օգոստոսի 15-ին հադրութում կնշվի քաղաքի վերածննդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման 25-րդ տարեդարձը հերակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը տեղի ունեցավ Հադրուտ քաղաքի վերածննդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի 25-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների կազմակերպման ու համակարգման հանձնաժողովի առաջինիցը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Օհանյանը։ Արմեն Օհանյանը նշել է, որ հանձնաժողովի նպատակն է տեսանելի դարձնել այն ճանապարհը, որ անցել են Հադրուտ քաղաքի պաշտպանները 1992 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Կարծիքների փոխանակումից հետո հանձնաժողովի նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց ճշտել բոլոր այն մասնակիցներին, ովքեր 1992 թվականի օգոստոսի 15-ին պաշտպանել են Հադրուտ քաղաքը, հասնել նրան, որ մասնակիցները ներկա գտնվեն Հադրուտ քաղաքում կազմակերպող տոնական միջոցառումներին։ Ըստ Հաստատված տոնակատարությունների միջոցառումների համալիր ծրագրի նախատեսվում է Ադրուտ քաղաքում օգոստոսի 14-ին մշակույթի տանը կազմակերպնել միտինգ։ Այնուհետև օգոստոսի 15-ին տեղի կունենա Բուշահամալիրում ցարքապետների եւ ծաղիկների խոնարհում շրջանի զոհված ազատամարտիկների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանին։ Ազատության հրապարակում տեղի կունենա զենքերի ցուցադրում, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը նկարների ցուցադրում, տեղի կունենա զինվորական շքերք, մարզական միջոցառումներ։ Հիավույս ենք, որ օգոստոսի 15-ին մեծ շուկով կնշվի հադրուտ քաղաքի դերացննդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման 25-րդ տարեդարձը։ Տեղի է ունեցել Ասկերյանի շրջանային վարչակազմի ղեկավարինքից խորհրդի հերթական նիստը։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Օրակարգի առաջին հարցը քաղաքացիների դիմում բողոքների, առաջարկությունների, 2017 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփման մասին էր, որի շուրջ տեղեկանք ներկայացրեց վարչակազմի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի վարիչ Սուսաննա Մինասյանը։ Նիստում վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Մերկումյանին եւ ընդհանուր բաժնի վարիչ Սուսաննա Մինասյանին հանձնարարվեց ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ, քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցավորելու Բարձրացված հարցերին սահմանված ժամկետներում սպառիչ պատասխաններ տալու ուղղությամբ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր շրջանի 2017 թվականի համայնքային բյուջեի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանն ու հետագա խնդիրներին։ Ինչպես նշեց վարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի վարիչ Նելի Միրզոյանը, Շրջանի 16 համայնք գերակատարել է համայնքային բյուջեի եկամուտների պլանը։ Նիստում համայնքների ղեկավարներին հանձնարարվեց անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել համայնքային բյուջեի մուտքերը, գոյացած ապարտներն ու գույքահարկերը օրենքով սահմանված կարգով հավաքագրել, ինչպես նաև ապահովել 2017 թվականի համայնքային բյուջեի տարեկան եկամտային եւ ծախսային մասերի պլանների կատարումը։ Բնակչության մշակութային սպասարկման ուղղությամբ Խաչենի մշակույթի տան կողմից տարվող աշխատանքների մասին տեղեկանք ներկայացրեց վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի բաժնի վարիչ Ռուզանա Մկրչյանը։ Նրա խոսքերով այն երիտասարդությունը, որը տիրապետում է իր ազգի պատմությանն ու մշակույթին, ճանաչում է իր հայրենիքը, կարող է դառնալ հայրենիքին արժանի ու նվիրյալ զավակ։ Այդ իսկ նկատառումներից ելնելով բաժնի մշտական ուշադրության կենտրոնում են շրջանի մշակույթի տների գործնեությունը, շրջանի երիտասարդության ներգրավումը մշակութային միջոցառումներին, ինչը մեծապես նպաստում է երիտասարդության համախմբմանը, մտաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը, ազգային ավանդույթները սերունդներին փոխանցելու գործընթացին։ Նիստում քննարկվեցին այլ հարցեր, ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ։ Վերջում Ասկերյանի շրջբժմիավորման գլխավոր բժիշկ Գոհար Հակոբյանյանը ներկաներին իրազեկեց վերջին շրջանում հանրապետությունում տարածում գտած լեշմանյոս վտանգավոր վարակիչ հիվանդության հարուցիչների մասին։ Հիվանդության կանխարգելման կարևորագույն միջոցներից է վարակի աղբյուր դարձող հիվանդ եւ թափառող շների դեմ պայքարը, բնակավայրերի բարեկարգման ու աղբահանության գործի բարելավումը, բնակավայրերից 100-ից 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող կրծողների բների ոչնչացումը զարգացումը։ Ինչպես նշեց Բժիշկ Հակոբյանյանը, այս ուղությամբ շրջանի իրավասու մարմինների ակտիվ մասնակցությամբ եւ փոխհամագործակցությամբ բավականին աշխատանքներ են իրականացվել։ Հայկական միջուրեական Բուխարեստի հայկական փողոցում հուլիսի 28-ից 30-ին կայացել է Strada Armenska ավանդական փառատոնի 4-րդ թողարկումը։ Այն կազմակերպել էին Ռումինիայի հայոց միությունը եւ հայ երիտասարդաց կազմակերպությունը հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու ռումինահայոց թեմի ռումինիայի կառավարության միջետնիկ հարաբերությունների վարչության բուխարեստի քաղաքապետարանի եւ բազմաթիվ այլ հովանավորների ու գործընկերների աջակցությամբ Փառատոնը վարում էին Ռումինահայ հայտնի քաղաքական գործիչներ, Ռումինիայի խորհրդարանի պատգամավորներ գրող Վարուժան Ոսկանյանը եւ Վարուժան Փամբուկչյանը։ Երեք օր շարունակ վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր Բուխարեստի հայկական թաղամասում Քարտիերուլ Արմենսկում թևածում էր հայկական շունչն ու ոգին, ներկայացվում էին հայկական մշակույթն ու ավանդույթները, հնչում էին հայկական խրոխտ երգն ու հոգեթով պարը։ Փառատոնին էին հրավիրվել նաև ավանդական դերկից մասնակիցներ՝ հունական, հրեական եւ գնչուական վոկալ եւ գործիքային համ, համույթներ։ Իզմիրի նահանգի Շիրինջե զբոսաշրջային գյուղում քանդելու ենթակա շինությունների ցանկում ներառված են Պոլսահայ մտավորական լեզվաբան Սևան Նիշանյանին պատկանող տունը, ինչպես նաև նրա եւ մտավորական Ալի Նեսինի կողմից համատեղ կառուցված Նեսին հիմնադրամին պատկանող երկու շինություն՝ մաթեմատիկ Քյոյը եւ թիատրո Մեդրեսեսին։ Գյուղում զարգացման պլանին հակասելու հիմնավորմամբ անօրինական ճանաչված 95 փոքր հյուրանոցներից, հանգստյան տներից եւ տներից 22-ի վերաբերյալ քանդելու որոշում է կայացվել։ Քանդման աշխատանքները մեկնարկել են օգոստոսի 1-ին ժամը 9-ին, սկզբում քանդվելու է 3 շինություն։ Իզմիրի հայերը 95 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ օգոստոսի 14-ին պատարակ են կազմակերպելու։ Այս մասին հայտնում է Ակոս Բարբերականը։ Սուրբ Աստվածածնի պատարակը տեղի է ունենալու Իզմիրի Սուրբ Հովանես տաճարում։ Պատարակը անցկացվելու է Ստամբուլի Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայկական կաթոլիկ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ arczepiskopos Վարդան Կազանչյանի կողմից։ Պատարակին մասնակցելու են Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայկական կաթոլիկ եկեղեցու երգչախումբը, ինչպես նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Այս պատարակը առաջինն է 95 տարի առաջ 1922 թվականի սեպտեմբերի 13-ին սկսված եւ 4 օր տևած Զմյուռնիայի մեծ հրդեհից հետո Զմյուռնյան հայկակ ներկայիս Իզմիրը հրդեհել էին թուրքական գործը զորքերը քաղաքը զավթելուց 4 օր անց Բուլղարիայի Վառնա քաղաքում հուլիսի 25-ից 30-ը կայացել է Եվրոպայի ժողովրդավար ուսանողների ամենամյա ամառային հավաքը, որն այս տարի կրել է Եվրոպայի վաղվա առաջնորդները խորագիրը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական գազམ་ակերպությունը ներկայացնող Աննա Օհանյանը վերընտրվել է Եվրոպայի ժողովրդավար ուսանողների մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Աննա Օհանյանի հաղորդմամբ հանձնաժողովում մշակվում է կազմակերպության քաղաքականությունը մարդու իրավունքների ոլորտում։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ուսանողական կազմակերպության բանաձևերում եւ քաղաքականությունում լայն հնարավորություն կա արտացոլելու Հայաստանի տեսակետներն ու մտածումները։ Մեր կողմից անցյալ տարի բանաձև առաջարկվեց հակամարտող գոտիներում ուսանողների իրավունքների պաշտպանության մասին, որը հոկտեմբերին միաձայն ընդունվեց։ Մեր կողմից ներկայացված մյուս բանաձևը բլոգեր Լապշինի իրավունքների ոտնահարմանն էր վերաբերում, ասել է նա. Միջազգային լրահոսից գերմանական վերջին հետախուզական Թորնադո ինքնաթիռը լքել է Թուրքիայի Ինջերլիկ ավիաբազան ու վերադարձել Գերմանիա։ Այս մասին հայտնել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով Թուրքիայում տեղակայված 5 Թորնադոներից վերջինը վայրեջք է կատարել Բյուխել բնակավայրի մոտ գտնվող ավիաբազայում։ Բունդեսագը հունիսի 21-ին հավանություն էր տվել Բունդեսվերի զինծառայողների դուրսբերմանն ու հորդանանում նրանց տեղակայմանը։ Դա կապված է գերմանացի խորհրդարանականներին Ինջիրլիկ բազա մուտքը թույլատրելու հարցում Անկարայի վերջման հետ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Ադրբեջանում 20-ից 22000 խրոնիկ թմրամոլներ կան։ Թրեդ լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արզուն Աղիևի փոխանցմամբ չնայած պաշտոնական վիճակագրության տվյալներին, Ադրբեջանում թմրանյութ օգտագործողների թիվն ավելի մեծ է, հասնում է մոտ 300 հազարի։ Նրա հաղորդմամբ Ադրբեջանը հանդիսանում է նաև թմրանյութերի փոխադրման տարանցիկ ուղի։ Հերոինը հիմնականում Աֆղանստանից տեղափոխվում է Իրան, Իրանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Եվրոպա։ Այդ թմրանյութերը Աֆղանստանից ձեռք են բերվում 3 միլիարդ դոլարի չափով եւ փոխադրվելով Եվրոպա դառնում են 32 միլիարդ դոլար։ Այս թիվը միջին երկրների պետական բյուջեից 4-5 անգամ մեծ է, հավելել է Նաղիևը։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Ահրոնյանը 1 աստիճան նահանջել է Ֆիդեի վարկանշային աղյուսակում։ Հայաստանի հավաքականի առաջին համարը զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։ Արոնյանի անհատական վարկանիշը 2809-ից նվազել է մինչև 2799 առաջին հնգյակում են աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսենը, ամերիկացիներ Ուեսլի Սոն ու Ֆաբիանու Կարուանան եւ ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձ առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան։ Տակություն։